dec iaroi, ne estas longa tempo. Antau dec iaroi, fine de februaro, mi enretigis la unuan son articolon por la esperanta retradio. Mi vidis la necesson farition, char iom antaue mi exciis, che pola radio complete cessis el sendien esperanto. Mi estis fervora auscultanto de la ciutagai elsendoi de Pola Radio, ecte la jaro 1994, cae tial mi estis ecconinta la gravetson de ciutagai elsendoi. Per ciutaga auscultado, esperanto farigas ciutaga lingvo, cae tio signifas essenzan salton antauen en las cipovo de la lingvo mi do volis daurigi tiun cutimon. Circau quin minutoi ciu tage devis suffici. Mi sercis temoin, pri ciui mi povis paroli, cae comensis. Post la unua tago sequis la dua, la tria, cae tio dauris ciu tage, gis hodiau. Comence estis nur circau quindec auscultantoi tage, set tio crescis al tridec du mil auscultoi dum la passinta monato. Quelcain monatoin post la unuae elsendoi, mi ricevis el Brasilo la informon che tie activas esperantisto, cio bonege taugas por cun laboro. Mi scribis al li, nome al Paolo Sergio Viana e la Stato San Paolo, cae li consentis pri cun laboro. Tion li faras gis hodiau, per ciu semaina son articolo. Aldonigis pluai cun laborantoi, exemple Gian Piero Sabio el Israelo, ciu liveris tecnice cae en alt qualitain son articoloin. Laste aldonigis Sonia Risso el Uruguayo, kiu nun de prescau unu iaro produktadas serion pri birinoi en musico. Kio estas unica laboro, kiu elstarigas la esperantan retradion, kiel seriosan presenteion por scienzai en Do plurai vocioi el tri continentoi nun regule audigas son articoloin en esperanto. La temaro de tiui prelegetoi estas tre vasta, por montri che la lingvo vere funccias kiel universale lingvo por la tuta mondo. Apartan accenton mi metas pri nun tempai temoi, principe pri temoi, tiui concernas la tutan mondon. Exemple, la climata varmigio au la tutmonda trafico. Esperanto tiel certe ne estas objekto por muzeo, sed gi estas vivanta lingvo por la mondo de hodiaŭ. Kaj gi tute ne estas superflua, ĉar oni ja argumentas ke la angla lingvo jam venkis, kaj tiel plenumas la taskon servi kiel internacia lingvo. Je unua vido tio ŝajnas esti reala. Sed ju pli La angla lingvo faridjas la sola reganta internazia lingvo, des pli giai malfortai traitoi. Parolantoi de malgrandai lingvoi glitas pli cae pli en malavantagion position. Cai nur eta malplimulto de nede nascai parolantoi de la angla, vere suffice bone parolas gin necessas tial alternativa lingvo, quiu accentas la egal raitetson de ciui siai usantoi. Paroli esperanton? Povas esti multe pli granda giuo ol paroli la anglan, char la parolanto de esperanto povas iom post iom atingi nivelon de regado de la lingvo, quiu en la angla estas appenau atingebla mi certigas al vi che mi vere giuas la paroladon en esperanto. Ali case mi ne povus persisti dum tie longa tempo. Quancam en esperantuio, dec jaroi ne estas vere longa tempo. Necessas do daurigi la laboron dum almenau pluae dec jaroi.